Gezazpi hor dugu, luzauku, eta horrekin batean, obeku erran horrekin eh, horren parian eh, gezazpiaren kontra eginen den, ere manen den ekitaldia, eta gezazpi ez eh, plataformako jakes bortairu dugu gomita goiz birri horren aipatzeko. Egunan, jakes? Ba, egunan. Ordean, astelen untan, asiko ziste, edo joan den aste undarrian asek ziste, janik buntaketan egiten, eta endaia eta urruina tarte hortan, zertan gira? Bai, pasaren astean, eh, inbatlan, eh, asiziren, egia da, eh, lan asko baita, baina goizuntan hor eh, jende gehiagorekin hor eh, azken eh, prestaketa eta montaketa lanak burutuko ditugu gaur beraz eta eta bihar aste artearekin jende etorriko baita gehien bat bihar, bihar atxaldean eta dena prest izateko hor jendea errezibitzeko eta eta aterbetzeko beraz aste oso batez. Zomat e, tukida, zomat jende errezibitzen lan hor? Bo, jende frango, eh? erremoa biziki, eh, biziki zabala da, bon, eh, gerran frango komplikatua izan da, hori guztia ontolatzea, hori eh? behar da, hori etzela gure autua, eh? guk ezkenuen mhm. eh, hor egin nahi, bon, eh, beharturik eta ezin mertzean eh, horret uh, eh, etorri gira, baina bon, lekuak berak baditu bere komplikazioak, badira garaio sistema bat, montatu behar izan duguna, jendea uh, erramateko rakampalekutik uh, fiko bara edo endaiako beste egunetara, hori guzia ja martxan eman dugu, baina lan dia izan da. Mm. Jende frango errezibitzen alda, milaka jende, ez dakigu zonbat jende etorriko den, baina bada, bada leku eta tokia frango polita da, ez palitza inurruna, uh, eh, obeki izateke, baina tokia bera eh, frango polita da. Ado, sordean eh, behar da, eta bere ala egitaragoan sar gaiten, zeren hor egana dugu janik, mintzaldi handana bat proposatzen duzila, berroi bat mintzaldi, berriu mintzalari, eta atelierak ere izanen direla. Horren aurkezpen bat egiten aldo guzu? Bai, laburki, uh, eh, eta sobera txartu ez baita posible, baina bon, ah. beraz, asteazken azken eh, goizetik uh, dira, bon, lehenik izanen da irekitze saioa, eh, azken goizarekin, hori ban eginen da, hor hainbat itzartze izanen dira, eta hainbat uh, borroka lekukotasun ere, hori uh, eh, kontragailogari hasiera emateko. Ondotik, eh, beraz, jendea barriatuko da toki desberdinetan, alde batetik badugu fiko babera, badugu gero uh, endaiako eskola, Jean eskola, eta baita ere gaztegunea, eta kaneta portua, eta leku guzietan badira hainbat konferentzia atelier eta uh, ez tabaidak. Eta hori beraz, hiru egunez iraunen du, aste azken, ostegun eta ostiralarekin, eta ostiralean, Eh, amaituko da eh, lehen parte hori, e, izanen da bukaeran asamblada bat, eta gure asmoa da, hor, asamblada horretan, aurkestea nola azpait gure lan eta gogoetan sintesia bat, sintesia trinkoa, pixka bat uh, eh, zenolako mezua nahi dugun zabaldu, eh, ba, eskualegiari, uh, frantziari, espainiari, Europa osoari eta mundu osoari, pixka bat, gezazpiren azpiren munduaren kontra, zenolako alternatibak, zenolako mundua nahi dugun uh, Hora, hori da beraz gertatuko dena eh, ondoko eh, ondoko eh, egun hauetan. Eta gero, asteburuarekin hor mobilizazio momentua izanen da. Alde batetik eh, lagun batarekin manifestaldia, endaian bertan, goizeko ameketan hasiko dena, eta bukatuko dena afiko ba aintzinean. Eta gero, eh, igandearekin, beraz, eh, dejobedientzia ekin za, hor eh, zazpi plaza okupatuko ditugu, eh, bai honan, angelun, eta Eta miagitzen, eta osatuko dugu, eh, nolabaiteko arku bat, eh, eh ditu duguna, korrere guzietakoak, eh, ba pixka bat gure mundua irudikatzeko eta gezazpiren politikak salatzeko eta eta bereziki salatzeko ere eskualegian bizi dugun benetako setio egoera, okupazio militara ere aipa daiteke eta askatasunen murrizketa eta hori guztia defenditzeko eta ez onartzeko hori ere burutuko dugu. Ba, ba, badakizu biztan dena, eta hemen aipatu dugu ere, prefetak eh, errandu behiki, gure antenan, eh, hori, ortsadara zazpipatzen okupatzia ez duela utziko egiten, ez delakos legezkoa, zuek alere atxikitzen duzue. Asiratik erantzuten, eh, miarritzaren inguruko boirgo mar kilometrotan, ez zela eh, ezer baimenduko. Eh, hori bagenekien, hori erantzuten, eta hortarako nahi, zigo, nahi akizera eh, igorri. Eh, nahi zuten dena egin dezagun akizen. Bon, hori eh, guk ezkenen hartu, eta gero eh, mintzatu ondoren, negoziaketu egin ondoren, lortu genuen hor endaia irunen egitea, guretzat, etzen gure lehenko dautua, baina bazuen zentzua, Eh, zone alde urbanoa zen, mugan, muga horrek duen simbolismoa, lebatetik eskoleria zatitzen du, eta azken hilabetetan eh, migrantean eh, aferarekin izan duen simbolismo handia, beraz hori onartu genuen. Beraz ez da gauza berria manifestaliak ez aizu izatea. aldiz, ez dute debekatu jendean arratunatak. Naiz eta lan handia egin duten jendea beldurtzeko eta male hainbat hausapesen laguntzarekin hainbat eh, ekitaldi, kirol eh, eh, ekitaldi, konzertu, merkatu anulatuak izan diren, eta hori biziki deitora garria da guretzat, egiteak asik erri hilabezala hor miarritzea ongelu eta horgunago ere. Naiz eta hori saiatu jendea kukuturik egoiteko etxetan, ez da debekurik eh, joateko, uh, ateratzeko etxetik, joateko ondartzara, eta beraz, guk erraten dugu jendari, ez egon kukuturik etxean, atera, eta zoazte plaza hoietara. Plaza hoietan egonen gira, ez dugun manifestalirik eginen, elkartuko gira, lau orduz egonen gira, eh, Giro honean, modu pasifikoan, bakotsak ekarriko du bere piknika, elgarrekin bazkalduko dugu, kantatuko dugu, itzaliak eginen ditugu, eta irekotxiko ditugu, gure eskubideak defenditu behar ditugula, eta gure letik hori nahi dugu uh, gauzatu, beraz, argiki desobedientzia bat da, ez bat haizu, baina desobedientzia da, hain zuzen, zerbait egitea debekatua dena, edo zerbait ez egitea bertua delarik. Beraz, hori asumitua dugu asieratik, eta burutuko dugu berriz ere, diot, modu arras eh, pasifikoan, eta noski, poliziak nahi badu guztiz uh, trabatu afera hori, trabatuko dute, azken bortitza uh, bortizkeria haien alde da, hoiek dute indar eh, guztia, lege guztia, beraz nahi badute hori eragotzi, lortuko dute dudari gabe, guk konstatazioa eginen dugula, gure funtsezko askatasunak ezin ditugula eh, gauzatu gure egian, hori da gure helburua. Ados, eta ara behaz, eh, duzu bat txatzen direla beldujaren eh, edatzerat eh, egun horiek begira, eta zuek eh, antolatzen duzen ari begira, Black Block taldeen mentura ditaikela eta olako, eh, zer diozie, zer rapostu emaiten duzie, antolatzen partitik? Bon, argi da, eh, bada, eta hori ez da eskualeriko kasua, gailur guztietan olakoak eh, gertatzen dira, pasaden urtean kebeken eh, ere antzeko eh, kampaina bat, intoxikazio kampaina bat egina izan zen, jendea beldurtzeko eta eta maila batean funksionatzen da. Ikusi dugu azken hilabeta hauetan, frantzes polizia nola jokatu duen biziki-biziki bortizki eh, lege berriak pasaraz dituzte, benetan manifestatzeko eta diazpen eskatasuna murizteko, eta hori biziki larria da, eta erritar gisa e, baditu gure erantzunkizunak eh, hori eh, horren aintzinean ez emateko. beraz, badira zer nahi zurrumuru, e, elikatuak direnak, etengabe guk, guk lasaitasun mezua nahi dugu jendeari zabaldu, argi da plataformak antolatzen duen ekintzetan e, eh, zenolako jokaera izanen dugun, gure jokaera ahunt eh, pasifikoa izanen da, dela manifan, dela dezobedientza ekintza horretan, gu bagoaz, eh, erritar irresponsable gisa, bagoaz gure mezua plazaraztea, eta deitzen dugu jendea ez kukuturik egoteko etxetan, ez beldurtzeko, E, bada, zerbait importanta jokatzen dena, eh, eh gaur egunean, ez soilik eh, gezazpiren politikak salatu eta alternatibak plazaratu, baizik eta benetan garatzen ari den autoritarismoa aurre egin eta eta gure gure libertateak defenditzeko. Beraz, guk mezu lasaia zabaltzen dugu jendeari, guk antolatu ditu gauza guzietan medioak hartu ditu gauzak ongi pasa daitezen, endaiako manifa legalizatua izanen da, fiko nolakoa ere eh, guztiz legalizatua da, ez da inolakoa eta igandeko ekin za, eh, berriz jogu jendeari, atera etxetik, ekarri piknikarekin, eta e, jarri plazabietan, eta hala, horregonen gira elkarturik denen artean, eta modu lasai batean. Ara, be, bururatuko dugu gure sola salia eta errengabe doa, Euskal Iratiek eh, urrubilitik segituko dugula antolatzen duzien eh, kontra gailu jau. Eh, Milesker, jakas bortairu, setasun horiek bai. manik. Milesker, zuri.